Darbīgas dzīves nozīme Uzskatot, ka ir jābēg no ārējās dzīves, lai iegūtu mieru, jūs pieļausiet nopietnu kļūdu. Bēgot no dzīves, nekad negūsim gandarījumu. Mēs attīstāmies un sasniedzam, būdami darbīgi. Darbojoties, radot un izpaužot, mēs gūstam gandarījumu. Palūkosimies uz upi. Upe nemitīgi plūst uz jūru – Tā nes visādus grūžus, akmeņus, lapas un smiltis, ko savāc savā ceļā uz mērķi, taču tās plūdums nekad nerimst. Mums arī būtu jādomā par savām dzīvēm kā par upēm, kuras tiecas pretī savam piepildījumam jūrā. Ja baidīsimies darboties, jo negribēsim saskarties ar ārējās pasaules nepilnībām, mērķi nekad nesasniegsim. Mums ir jādarbojas – Ja vairāmies no darbīgas dzīves, tad apzināti un tīši sakām Dievam, ka nevēlamies būt viņa spēles dalībnieki. Bet ja no darbības gaidīsim kādu noteiktu rezultātu, miers nekad neienāks mūsu dzīvē. Ja iznākums neatbildīs gaidītajam, mēs būsim vīlušies un jutīsim, ka esam cietuši neveiksmi. Ja tā notiks, miera, protams, nebūs. Ir jājūt, ka pati darbība jau ir liela svētība, bet savu darbību iznākums mums jāvērtē kā pieredze. Atbilstoši mūsu ierobežotajai izpratnei, mēs vērtējam iznākumu kā veiksmi vai neveiksmi. Taču Dieva acīs neveiksmi un veiksmi ir tikai pieredze, kas palīdz attīstīt mūsu apziņu. Lai kas arī notiktu, mums jāuzlūko darbības iznākums kā pieredze, kuru Dievs vēlējies mums iedot. Šodien viņš var dot neveiksmes pieredzi, bet rīt citu pieredzi, kura sniegs ārēju gandarījumu. Lai kāds arī būtu iznākums darbībai, mums jācenšas ar to būt gandarītiem. Visātrākai izaugsmei esi patiesi līksmas varonīgs cīnītājs. Pieņem uzvaru un zaudējumu kā divas pieredzes upes – kas plūs pretī izaugsmes sajūsmas jūrai.